Տորոնտոյում կայացել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա դրամահավաքը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպել է Արցախի պետական համալսարանի ուսանողների եւ դասախոսների հետ։ Նորմանաշիդում նոր դպրոցական շենք ունենալն առաջնահերթ խնդիր է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը կմասնակցի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության տարեկան համագումարին։ Հենրիխ Մխիթարյանը չի մասնակցի Գաբալայի հետ խաղին։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ ԵԱՀԿ Ղարաբաղյան ղեկավարման Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստան կայցել են հոկտեմբերի 26-ին։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Ըստ նրա այցի ընթացքում միջնորդները կհանդիպեն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը անդրադառնալով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հարցին ասել էր. Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ժամկետների եւ վայրի հարցում շտապել պետք չէ։ Տարածաշրջան այցի ժամանակ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կլինեն Ստեփանակերտում եւ պաշտոնական հանդիպումներ կունենան Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի եւ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանի հետ։ ԼՂ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը չբացառեց, որ ոչ պաշտոնական ձևաչափով կլինեն հանդիպումներ նաեւ այլ պաշտոնյաների հետ։ Երբ նման հանդիպումներ են լինում, քննարկվում են մի շարք ուղղություններ։ Նախ կոնկրետ ստեղծված իրավիճակը։ Առաջին հերթին բնականաբար ուշադրություն կդարձվի սահմանային խնդիրներին։ Շեշտը կդրվի խախտումների վրա եւ կքննարկվի թե ինչ քայլեր կարելի է կատարել այդ խախտումները նվազեցնելու ուղղությամբ։ Բնականաբար կքննարկվեն նաեւ ընդհանուր բանակցային գործընթացն ու տարածաշրջանային փոփոխությունները։ Հաշվի առնելով, որ վերջին երկու տարվա ընթացքում Ադրբեջանի կողմից սահմանային խախտումները նոր դրսևորումներ են ստացել, չի կարելի շրջ, չի կարող շրջանցվել նաև սահմանին տեղի ունեցող դեպքերի առընչությամբ անկախ հետաքննության մեխանիզմի ներդրման հարցի բարձրացումը ասել է Դավիթ Բաբայանը հավելելով որ համանախագահների հետ հանդիպումների ժամանակ Պաշտոնական Ստեփանակերտը միշտ ներկայացնում է բազմաթիվ առաջարկություններ, որոնք Բաքուն չի ընդունում եւ մերժում է։ Մենք առաջարկեցինք դիպուկահարների հետ քաշում, բայց Բաքուն մշտապես մերժում է։ Նաև առաջարկեցինք, որպեսի տոն օրերին տեղական թե միջազգային, քաղաքական, եկեղեցական սահմանին հրադադարի ռեժիմը չխախտվի, բայց Բաքուն կրկին մերժեց։ Այս անգամ նույնպես մենք մի շարք առաջարկություններ կանենք համանախագահներին, բայց կարծում եմ, որ համանախագահները պետք է հիմնական շեշտը դնեն ադրբեջանական կողմի վրա, նրան կառուցողական դաշտ բերելու համար, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Նա նշել է, որ այս առնչությամբ շատ կարևոր կլինի նաև Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Թեպետ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո Ալիևը խոստանում է մի բան, կատարում հակառակը ու խախտում միջազգային օրենքը, այդ կերպ իմաստազրկելով նաև իր խոսքերը, սակայն եթե առաջիկայում կայանա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, դա կլինի կարևոր եւ ազդեցիկ մեխանիզմ խաղաղությունն ու կայունությունը ընդհանուր առմամբ պահպանելու համար, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Քաղաքագետ Ստեփա Սաֆարյանն անդրադարձավ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան կատարելիք այցին, ասելով, որ նրանք տարածաշրջան են գալիս երկու նպատակով։ Առաջին պատճառը ըստ նրա այն է, որ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանագծին լարվածության նվազում կա, ինչը թեև ժամանակավոր է եւ թվացial, եւ հետեւաբար Մինսկի խումբը կատարում է իր առաքելությունը պահպանելու այս վիճակը։ Բացի այդ, ըստ նրա Մինսկի խումբը ցանկանում է հասնել բանակցությունների վերսկսմանը, ինչը նրանց չի հաջողվում արդեն երկար ժամանակ։ Ներկայում Ադրբեջանը պատրաստ չէ ընդունել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ այն կառուցողական առաջարկները, որոնք արդեն գոյություն ունեն։ Այս մասին հայտարարել է աշխարհակաղակական վերլուծության եվրոպական կենտրոնի ղեկավար Լեհ Փորսագետ Մատեուշ Պիսկորսկին։ Անդրադառնալով մինչև տարեվերջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման հնարավորությանը, նա նշել է. Բարձր մակարդակով հանդիպումն իմաստ ունի միայն այն դեպքում, եթե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով հստակ առաջարկներ կան։ Իրականում բոլոր կողմերի համար ընդունելի առաջարկների մշակման համար լավագույն հարթակը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբն է։ Փորձագետը նշել է նաև, որ վերջին տարիներին Հայաստանի ղեկավարությունը բավական կառուցողական մոտեցում է ցուցաբերում տարբեր առաջարկների հանդեպ։ Սակայն ցավոք Ադրբեջանի ղեկավարությունը մինչև հիմա արգելափակել է երկխոսության հնարավորությունը։ Ադրբեջանի կողմից իսկական քաղաքական կամք է անհրաժեշտ, Իհարկե, առաջին հերթին հարկավոր է դադարեցնել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտու շփման գծում ադրբեջանական կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը, ասել է Մատեուշ Պիսկորսկին։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ այդ երկրի Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության աջակցությամբ կայացել է ամենամյա դրամահավաք։ Դեսպան Արմեն Եգանյանն իր ելույթում նշել է, որ հայազգն այսօր իր ուրույն ներդերումն ունի ինչպես հայրենիքի, այնպես էլ աշխարհի շատ երկրների զարգացման գործում, իսկ Հայաստանն ու Արցախը մեծ նվաճումներ են արձանագրում ամենատարբեր ոլորտներում։ Մեծապես կարևորելով Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ցավալած գործունեությունը, թույլ տվեք առանձնացնել վերջինիս Տորոնտոյի մասնաճյուղի աշխատանքները, որը տարիներ շարունակ ապացուցում է իր ուժը, տոկունությունը եւ մեծ հաջողությունների հասնելու կարողությունը, նշել է դեսպանը։ Երեկոյի ընթացքում հավաքագրված ավելի քան 700 հազար դոլար գումարն ուղղվելու է Արցախի զարգացմանը միտված մի շարք կարևոր ծրագրերի իրագործմանը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը հանդիպել է Արցախի Պետական համալսարանի իրավագիտության բաժնի մի խումբ ուսանողների եւ դասախոսների հետ։ Ողջունելով հյուրին Մայրբուհի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը շնորհակալություն է հայտնել այցելության եւ հանդիպման համար։ Նա նշել է, որ բուհի ղեկավարությունը կարևորում է հանդիպումները Հայաստանի եւ Արցախի հասարակական, քաղաքական, մշակութային եւ այլ գործիչների հետ եւ բարբերաբար հանդես է գալիս նման նախաձեռնություններով։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը հանդիպմանը ներկայացրել է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատանքային գործունեությունը, ընդգրկման ոլորտներն ու գործառույթները։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է պետական եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշտոնատար անձանց կողմից մարդու խախտված իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը։ Այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները՝ դիտորդական, միջնորդական, պաշտպանողական եւ ուղղորդող։ Հիմնական գործառույթը սակայն միջնորդությունն է հասարակության եւ պետության միջև, ասել է Կարեն Անդրեասյանը։ Հանդիպումը եզրափակվել է ներկաների միջև ցավալված հարց ու պատասխանով։ Շահումյանի շրջանի Նորմանաշիդը ծովի մակարդակից 1800 մետր բարձրության վրա է գտնվում։ Համայնքը ձևավորվել է 2001 թվականին եւ այսօր ունի 18 տնտեսություն 112 բնակչով։ Ինչպես ասաց գյուղապետ Հրայր Սարգսյանը, համայնքում մարդիկ զբաղվում են անասնապահությամբ, մեղվաբուծությամբ, այգեգործությամբ։ Հաշվի առնելով բնակավայրի բնակլիմայական պայմանները, այստեղ հնարավոր է ավելի ինտենսիվ հիմքերի վրա դնել անասնապահությունը, սակայն մարդիկ խնդիրներ ունեն կապված ինչպես անասնապահական մթերքների, այնպես էլ հատապտուղների իրացման հետ։ Լավ կլինի, որ տարածքում ստեղծվեն վերամշակման կետեր, ասաց համայնքի ղեկավարը ասացիկային չունեն երաշտնելու պատճառով այնքան էլ հաջող չի։ Կոմել ջուրը համարյա երիտումը մեր ռոռոկման ջրելը։ Ըստ գյուղապետի դպրոցի հաճախում 34 աշակերտ։ Ցավոք դասերնանց են կացվում երկու մասնաշենքում։ Հրայր Սարգսյանի խոսքով տարեստարի ծնելիության աճի արցանագրվում եւ դպրոցական նոր շենք ունենալը առաջնահերթ խնդիր է դարձել։ Դպրոցում երեխաների թվականն ակնորմալով յուղի 65%-ը երեխաներ են։ Դպրոցում այս տարի 34 աշակերտ։ Առաջի անգամ ունեցել ենք առաջի դասարանցիների 6 աշակերտ հաջողող, որը մեծ աճ է մեր համայնքի համար։ Աշակերտների թվականը ավելացել է, երկու մասնաշենքում ենք դասընթացներ անցկացնում, բայց հույսով ենք, որ կառավարությունը կօգնի դպրոցի շինությունը ավելացնելու։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Իսպանիայի թագավորություն, մասնակցելու Մադրիդում կայանալիք Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության տարեկան համագումարին եւ կուսակցության ընդլայնված գագաթնաժողովին։ Այսի շրջանակներում Սերժ Սարգսյանը հանդիպում կունենա Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Ժոզեֆ Դոլի հետ։ Սերբիայի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Մայա Գոյկովիչի հետ հանդիպմանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը քննարկել է հայ-սերբական խորհրդարանական համագործակցության զարգացման առնչվող հարցեր։ Գալուսեակյանը սերբ գործընկերոջն է ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները, ադրբեջանական կողմից իրականացվող վայրագությունները եւ փաստել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիրների խաղաղ լուծման կողմնակիցն է։ Հայաստանի խորհրդարանի ղեկավարը մեկ անգամ եւս շնորհակալություն է հայտնել ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին Սերբիայի նախագահի մասնակցության համար եւ Մայա Գոյկովիչին հրավիրել Հայաստանի Հանրապետություն։ Կոլորադո նահանգում հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին հայագիտական ուսումնասիրությունների ընկերակցությունն այսօր կանցկացնի միջազգային գիտաժողով հայոց ցեղասպանության ազդեցությունը թեմայով։ Կմասնակցեն գիտնականներ միջազգային լավագույն համալսարաններից։ Կանադայի Քվեբեկ նահանգի ազգային ժողովի պաշտոնական կայքը խնդրագիր է հրապարակել ցեղասպանության պատմության ուսուցումը Քվեբեկի ավագ դպրոցներում պարտադիր դարձնելու վերաբերյալ։ Խնդրագրում մասնավորապես ասված է. Հաշվի առնելով, որ ռասայական եւ մշակութային անհանդուր ժողականությունը եւ խտրականությունը նախապայմաններ են հանդիսանում ցեղասպանության իրականացման համար, որը սահմանվում է որպես ռասայական, էթնիկ կամ մշակութային խմբի զանգվածային ոչնչացում, Հաշվի առնելով, որ կրթությունը առանցքային դեր ունի, խտրականությունը եւ ատելության գործողությունները երիտասարդության շրջանում ճանաչելու եւ կանխելու, Եվ այն, որ ցեղասպանությունների մասին գիտելիքը էական դեր ունի նաև նման գործողությունները ապագայում կանխելու համար, հաշվի առնելով, որ Քվեբեկի զգալի թվով աշակերտներ չունեն գիտելիք անցյալի ու ներկայի ցեղասպանությունների վերաբերյալ, ներառյալ Հոլոկոստը, հայոց ցեղասպանությունը, Ռուանդայի ցեղասպանությունը եւ մեր առաջին ազգերի Կանադայի բնիկ հնդկացիներ մշակութային ցեղասպանությունը, Խնդրում ենք ազգային ժողովին եւ կրթության նախարարին, որպեսի Քվեբեկի բոլոր ավագ դպրոցներում ցեղասպանության պատմության ուսուցումը պարտադիր դարձվի։ Ադրբեջանի Ակքենտ գյուղի բնակիչ Շահլար Բայրամօղլու Աբդուլլաևը 33000 մանաթի չափով անարդար տուգանքի ենթարկվելու պատճառով փորձել է հատել սահմանն ու հանձնվել հայկական կողմին, սակայն տեղի զինվորականների կողմից ձերբակալվել է եւ փոխանցվել ազգային անվտանգության նախարարության տեղի ստորաբաժանմանը։ Նշվում է, որ Աբդուլլաևը հոգնել է տուգանքի հարցով պետական այս ու այն մարմիններին դիմելուց մարզասերների համար։ Դորտմունդի Բորուսիան մեկնել է Բաքու, որտեղ հոկտեմբերի 22-ին Եվրոպայի լիգայի երրորդ տուրի արտագնախաղ կանցկացնի ադրբեջանական Գաբալայի հետ։ Հայաստանի հավաքականի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը չի ուղևորվել Ադրբեջանի մայրաքաղաք։ Բորուսիայի գործադիր տնօրեն Հանս Յոախիմ Վացկեն նշել է, թե ինչու Մխիթարյանը թիմի հետ չէ։ Հենրիխի հետ զրույցից հետո եկանք այն եզրահանգման, որ բոլորի համար ավելի լավ կլինի, եթե նա չմեկնի այս խաղին, ասել է գերմանական ակումբի ղեկավարը։ Ավելի վաղ Վացկեն հայտնել էր, որ հայ կիսապաշտպանը չի մեկնի Բաքու, քանի որ ադրբեջանական կողմը դժվարություններ ունի անվտանգությունն ապահովելու հարցում։ Գաբալայի փոխնախագահ Ֆարիզ Նաջրանովն էլ անհիմն է որակել այդ հայտարարությունը, նշելով, որ իրենք ստեղծում են անվտանգության առավելագույն պայմաններ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 5 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 13-ից 18 աստիճան, տաքություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց